Bukang bibig sa Diyos yung naririnig mo ba ako? Ikaw lang pwedeng manghusga sa aming pagtatao Di ko masunod yung iba kong pinapayo Oo nanood lang sila nung nadapa Sabi niya wala raw akong puso kinapa ko Andito pa naman kaso walang pakiramdam Interes na magkalo nakalaing Sa harap ng entablado ako dadalin ng hangin Sa likod ng mga tawa may pasakit na palaging Di ko pwedeng ipakita sa naniniwala sa akin Kaya buti na'y wala ka mahinang ipinanganak Mapatawad mo ko sana sa mali kong nagawa At mga gabi-gabing wasak Buga ng puso kada shot Yan din ang mga dahilan kung ba't ko gagawin lahat Bukang bibig sa Diyos yung naririnig mo ba ako? Ikaw lang pwedeng manghusga sa aming pagkatao Hindi ko masunod Kaso walang pakiramdam ko Interes na magkalokohan na naman tayo Pagod nang umunawa pa uli ng panggagago Kada makikita kong malayo pa sa kalahate Nung katuparan to ayoko na bumalik sa dati Madalas sa harapan ng salamin ko nasasabi Di bayan mo di bale di naman ganito palagi Nung wala kong makapa sa pitaka na wala din Kaibigan at babae kung mahal ako kunyari Madalas sa harapan ng salamin ko nasasabi Di bayan mo di bale di naman ganito palagi Kung bukang bibig pagtatao Di ko masunod yung iba kong pinapayo Oo nanood lang sila nung nadapa ko Sabi niya wala raw akong puso kinapa ko Andito pa naman kaso walang pakiramdam ko Interes na magkalokohan na naman tayo Pagod nang umunawa pa